Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարը այսօր հանդիպել է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Արցախի նախագահը ընդունել է Երևանի Մխիթար հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի պատվիրակությանը։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի արտգործնախարարները քննարկել են երկու արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև փոխգործակցությանն առնչվող հարցեր։ Ադրբեջանը պատրաստ չէ նոր պատերազմի Երևանի բժշկական համալսարանի մի խումբ մասնագետներ Ստեփանակերտում իրականացնում են հիվանդների անվճար հետազոտություն ու խորհրդատվություն։ Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքում ընթացող ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում հայ ազատվոճայինները բրոնզե մեդալ են նվաճել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Մայիսի 4-ին եւ լույսի 5-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 45 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 730 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով պատասխան գործողությունների։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը այսօր Մայիսյան երատունի նախաշեմին հանդիպել է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, ամփոփելու պաշտպանության բանակի 25-ամյա ուղին, ինչպես նաև ներկայացնելու անցած տարի ապրիլից հետո զինված ուժերում կատարված աշխատանքները։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը 2017-ը հոբելանական է ոչ միայն Շուշիի ազատագրման տարեդարձի, այլ նաև Արցախի պաշտպանության բանակի համար։ Շուշիի ազատագրումից հետո կամավորական ու առանձին ջոկատների հենքի վրա կազմավորվեց Արցախի պաշտպանության բանակը։ Կազմավորվելով սպառազինության նվազագույն հնարավորության ու մարդկային փոքրատիվ ուժի հանրագումարում, այսօր Արցախի պաշտպանության բանակը տարբեր գնահատականներով ու փորձագետների եզրակացությամբ տարածաշրջանում կանոնավոր ու արհեստավարժ առաջատար ռազմական ուժն է, որի շարքերը տարեստարի համալրվում են բարձրագույն ռազմական կրթությամբ սպաներով անդամներով, մասնագետներով։ Խոսելով բանակի արհեստավարժության մասին, պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը հենվում է անհերքելի փաստերի վրա։ 97 թվականի մայիսին հակառակորդը ստիպված էր դիմելու Ռուսաստանի Դաշնությանը, հանդես գալով Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես միջնորդներ ստորագրվեց հրադադարի ռեժիմը։ Եվ հրադադարի ռեժիմը խախտումներով շարունակվում էր բարբերաբար որոշակի լարվածություններով իր վերջնական լարվածության կետին հասավ անցած տարվա ապրիլին, որի ընթացքում հակառակորդը որոշելով որ ի վիճակի է ուժային եղանակով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հիմնախնդիրը իր օգտին դիմեց ռազմական գործողությունների։ Այդ ռազմական գործողություններին ընդգրկեց իր ամբողջ զինանոցը, չնայած տարբեր հայտարարություններով նշվում է, որ լրիվությամբ չի կիրառել իր զինանոցը, օգտագործել է եւ հատուկ նշանակության զորամասերուս տուրաբաժանումներ, օգտագործվել է եւ զանգվածային խոսման միջոցներ, ռետանային հակերային միջոցներ, զանգվածային զրահատանկային զորամասերուս տուրաբաժանումներ, արդի տեխնոլոգիաներ ունեցող զինատեսակներ, աթվում անօթաչու թրջող սարքեր, օգտագործել է խոշոր տարամաչափի միջոցներ, արտասահմանյան արտադրության ոչ ադրբեջանական։ Իհարկե, մեր զորամասերն ու ստորաբաժանումները ապրիլյան գործողությունների ընթացքում համարժեք պատասխան տվեցին եւ մենք ձախողեցինք հակառակորդի բոլոր ծրագրերը։ Ստիպված եմ եղել մեկ անգամ եւս դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ իրենց միջնորդ հաստատվեց 94 թվականի մայիսի զինաթաթարի համաձայնագիրը։ Լևոն Մնացականյանն անդրադարձավ նաև 25 տարիների ընթացքում բանակի ձեռքբերումներին, հատուկ ընդգծեց վերջին 1 տարում առաջնագծում իրականացված աշխատանքների մասին։ Նշեց, որ պաշտպանության գծի երկայնքով բոլոր մարտական դիրքերը աննախադեպ համալրվել են տեխնիկական միջոցներով, որոնք հնարավորություն են տալիս հետևել ճշտամու գործողություններին իրիսկ խորքում, այդպիսով բարձրացնելով նաև զինվորի անվտանգության երաշխիքը։ Բնականաբար մարդկային գործոնը լեովին անտեսել անհնար է։ Ինչքան էլ տեխնիկապես հակեցած լինի մարտական դիրքը, իրավիճակի վերահսկողությունը ամենից առաջ կախված է զինվորի զգոնությունից։ Որպես օրինակ, պաշտպանության սահմանի հարավային հատվածում վերջին օրերին ունեցած զոհը որի շուրջը կարող խոսակցություն ունեմ։ Շրջանառվում համացանցում, որ շնամուն ընդհանուր մեկ դեպերսան, հանդել է մեր դեպքը և հաջարվում ես վնաս։ Իհարկե զինվորական ծառայության ընթացքում ինչքան էլ միջոցներ են ձեռնարկվում, բայց ցավոք լինում ավերիպումներ, որ տեղի ունենում առաջնային գծում, կարելի է այդ դեպքը եղել է մեր զինվորի ամբողջությունը, որի արդյունքում ինքը հայտնվել է այնտեղ, որ որ խոցել է հակառակորդի կողմից եւ խոցվել է Խոսելով Պաշտպանության բանակի զինվորի մարտունակության, Պաշտպանության բանակի անպարտելիության գաղտնիքի մասին, Պաշտպանության բանակի հրամանատարը նշեց, որ բոլոր հաջողությունների հիմքում հայրենիքը պաշտպանելու սուրբ նպատակն է, որ ամեն զինվոր գրում է իր մտքում ու հոգում։ Մենք գիտենք ինչի համար ենք պայքարում։ Մենք գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հայկական հող է, իսկ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ ղեկավարությունը եւ զինծառայողները չգիտեն ինչի համար են պայքարում։ Անդրադառնալով Ադրբեջանում չդադարող սպառազինության մրցավազքին, Լևոն Մալցականյանը նշեց, որ զենքի քանակից ու տեսակից կարևոր է զինվորի տեսակը։ Մեր զինծառայողների ոգին, պատրաստությունը, մեր զինծառայողների պատրաստները ազնվության գնալը մեր պետության, մեր անվտանգության համար եւ այստեղ տեսնելով մեր ժողովրդի կամքը իր թիկունքում, ժողովրդի պատրաստությունը, մասնակցություն ունենալու մեր մարտական գործողություններին, օգնելու, օժանդակելու մեր զինվորին եւ այդ ամենի արդյունքում մենք ունեցել ենք հաղթանակներ եւ հետագայում եւս ունենալու ենք եւ այդ ամենի հանրագումարում իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդը իր պաշտպանության բանակի իր բանակի հետ անպարտելի է Նախարարը պատասխանեց լրագրողների հարցերին առաջնագծում արտական հերթապահության իրականացված ինժեներական աշխատանքների, բանակ հասարակություն կապի, ռազմական կրթության եւ այլ խնդիրների վերաբերյալ։ Գալիք տոնի արթիվ Լևոն Մնացականյանը մաղթում է։ Եվ ապահովելու են բոլոր անելիքները, ես ցանկանայի, որպեսզի մեր անկախությունը վերջիվերջո ճանաչի բոլորի կողմից եւ մենք անցնենք մեր խաղաղ արարումներին։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 4-ին ընդունել է Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պատվիրակությանը բուհի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի գլխավորությամբ։ Երկրի ղեկավարը Երևանի պետական բժշկական համալսարանը անվանել է Արցախում բժշկական կadrերի պատրաստման կարևորագույն դարբնոցներից մեկը, արժևորելով ամուր կապերի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպումից հետո Արմեն Մուրադյանը հայտնել է, որ ԼՂՀ նախագահի հետ քննարկվել են Արցախում առողջապահության ոլորտի զարգացմանը, բժշկական կադրերի պատրաստմանն ու վերապատրաստմանն առնչվող տարբեր հարցեր առանձին բժշկական ուղություններն են քննարկել, մասնավորապես բարձր տեխնոլոգիաների ներառումը այսօրվա պրակտիկ բժշկության մեջ, այն հնարավորությունները, որոնք ունի այսօր Արցախի բժշկությունը, մասնավորապես հանրապետական բժշկական կենտրոնում, եւ բարձր տեխնոլոգիաները վերաբերվում են սրտաբանությանը, որտեղ որ մենք այդ սարքերը բերել ենք մեզ հետ եւ փորձում ենք կոմունիկացիաների միջոցով այդ սարքերի վերծրած տվյալները փոխանցել առաջատար կենտրոններ, մասնավորապես բժշկական համալսարանի ենթարկող հիվանդանոցները, որտեղ դա ամփոփվելու է եւ ճշգրիտ տվյալները ներկայացնելով տեղում կարելի է մշակել ավելի արդյունավետ բուժում Հանդիպանը մասնակցում էին ԼՂՀ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանում մեկնարկեց Արցախի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերության ուսանողական միջազգային գիտաժողովը նվիրված Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ողջունելով գիտաժողովի մասնակիցներին ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը նախ հակիրճ անդրադարձ կատարեց մեր ժողովրդի բազմադարյա պատմությանը, նշելով, որ այդ դարձդարձիկ ճանապարհին Շուշիի ազատագրումը ճակատագրական ու դարակազմիկ նշանակություն ունեցավ, հաղթանակ, որը հնարավոր դարձրեց մեր 25-ամյա պետականության կերտումը։ Ես գտնում եմ, որ այս ճանապարհը պետք է ոչ միայն շարունակել, այլ ավելի ակտիվացնել։ Եվ այս գործում բնականաբար Արցախի պետական համալսարանը իր տեղն ու դերը պետք է ունենա։ Սիրելի ուսանողներ, դուք կարող եք արժանի շարունակողները դառնալ այս երունին, որ կերտել է այս պետականությունը, բայց միայն ու միայն դա հնարավոր է բարձր գիտելիքներ ունենալու միջոցով, սովորելու եւ այդ ճանապարհը հարթելու միջոցով։ Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանն ուրախությամբ նշեց, որ վերջին տարիներին համալսարանն իր հարկի տակ հաջախակի է գիտաժողովներ անցկացնում։ Նման միջոցառումները շատ կարևոր են եւ բուհի եւ նրա ուսանողության զարգացման մտահորիզոնի ընդլայնման առումով եւ մեր ուսանողները ի ուրախություն ինձ բավական ակտիվ հայտեր են ներկայացնում ինչպես մեր համալսարանում կազմակերպվող տարաբնույթ գիտական ընթերցումների միջոցառումներին այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության եւ արտ երկրի բուհերում կազմակերպված միջոցառումների Գիտաժողովի բացման լիագումար նիստին ելույթ ունեցան երկու ուսանողներ Արցախի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Նինա Բալայանն ու Հունգարիայի Պիտեր Պազմանի անվան կաթոլիկ համալսարանի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանող Զոլտան Գերալին։ Վերջինիս բանախոսությունը Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը Եվրոմիության արևելյան քաղաքականության տեսանկյունից թեմայով էր։ Մեր զրույցի ընթացքում բացվեց, որ եվրոպական մի շարք համալսարանների շրջանավարտը սովորում է նաև Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանում, որտեղ եւ ուսումնասիրել է Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունը։ Այդ հետաքրքրությունը նրան արդեն երկրորդ անգամ է Արցախ բերում։ Իսկ թեմայի ընտրության մասին ասաց, որ եվրոպական ինտեգրման խնդիրը վաղուց է նրա ուշադրության կենտրոնում։ Հակամարտության պատմության իր ուսումնասիրություններն ու լուսման ուղիների վերլուծությունները նրան հանգեցրել են այն տեսակետին, որ I'm studying history and I've been studying several universities uh, across Europe. Կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ավելի շատ ջարդեր գործադրի, որպեսզի իր ներդրումը ունենա այս հակամարտության շուտապույտ կարգավորման գործընթացում։ Դրա համար, ինչպես ես նշել եմ իմ հոդվածում, Եվրամիությունը պետք է ավելի շատ հարկադրական բնույթի միջոցառումներ ձեռնարկի, որպեսզի կարողանա ստիպի հակամարտող կողմերին մնակցային սեղանի շուրջ նստեն եւ խաղաղ կարգավորումը լուծում տալ այս խնդրին։ Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին նվիրված ուսանողական միջազգային գիտաժողովին մասնակցում են Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների 12 բուհեր 103 մասնակիցներով։ Երկօրյա գիտաժողովի շրջանակներում ընթերցումներ ու քննարկումներ են նախատեսվում 10 մասնախմբերում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երևանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Արցախի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել Մոսկվայում նախորդ շաբաթ կայացած Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Նախարարները քննարկել են երկու արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության պետ Էլչին Գուլիևի հայտարարությունը շատ վտանգավոր է, բայց նա չէր կարող նման բան ասել առանց Իլհամ Ալիևի թույլտվության։ Ալիևն էլ չէր կարող նման հայտարարություն անել առանց Էրդողանի հետ համաձայնեցնելու։ Այս մասին նշել է Արցախյան ազատամարտի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տերտադևոսյանը։ Նշենք, որ Էլչին Գուլիևը սպառնացել էր, թե եթե Հայաստանը խուսափի խաղաղ գործընթացից, ապա Ադրբեջանը կազատագրի իր հողերը ռազմական ճանապարհով։ Լեգենդար կոմանդոսը մեկնաբանելով Գուլիևի հայտարարությունը նշել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ նոր պատերազմի եւ դժվար թե երբևէ պատրաստ լինի։ Երևանի Մխիթար հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի 100-ամյակին նվիրված բժշկագիտության օրերը Արցախում գիտագործնական միջոցառման շրջանակներում այդ բարձրագույն կրթական հաստատության մի խումբ մասնագետներ Ստեփանակերտում իրականացնում են հիվանդների անվճար հետազոտություն ու խորհրդատվություն։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Երևանի Մխտար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանի գլխավորած պատվիրակությունն Արցախի հանրապետության նախարար Կարինե Աթայանի հետ 3 շրջայց է կատարել Ստեփանակերտի նորակառույց ուռուցքաբանական կենտրոնում։ Պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանի խոսքով իրենք իրենց առաջին միջոցառումը որոշել են սկսել հենց Արցախից։ Շուրջ 20 անվանի մասնագետներ, այդ թվում ուրոլոգ, թոքաբան, ալերգոլոգ, իմունոլոգ, սրտաբան, նրդավիրաբույժ, էնդոկրինոլոգ, ակնաբույժ, ուռուցքաբան, համասարանի կլինիկական օրդինատորներ եւ ուսանողներ եկել են տեսնելու այն առաջատար տեխնոլոգիաները, որոնցով այսօր հագեցած է Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնը։ Մշակվել է մեծ ծրագիր բժշկական համասարան Արցախում, որը չի լինելու դրվակային բնույթի, կրելու է արդեն համակարգված բնույթ, դա 1 տարվա մեծ ծրագիր է, որ ամեն ամիս բժշկական համասարանի առաջատար մասնագետները ներկայացված լինեն Արցախում եւ վերապատրաստեն եւ մասնագետների եւ կարողանան նաեւ բուժական աշխատանքների մեջ ներգրաված լինել։ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն կազմակերպելու մշկական համասարան Արցախում միամյա ծրագիրը, որն իր մեջ ներառելու է գիտական, կրթական եւ պրակտիկ աշխատանքներ։ Ըստ ծրագրի ամենամիջ բժշկական համասարանի մասնագետները կայցելեն Արցախ եւ կվերապատրաստեն տեղի մասնագետներին, ինչպես նաեւ կներգրավվեն բուժական աշխատանքներին։ Կուզեի նաև նշել, որ նախարարի պայմանավորվել ենք, որ բոլոր այն մասնագետները, որոնք գալու են Երևան վերապատրաստվելու բարձր տեխնոլոգիաների շրջանակներում եւ նեղ մասնագիտությունների հետ կապված ամբողջ հարցերը ներառվելու են այս ծրագրի մեջ, նաև գիտական ասպարեզի հարցերը, որ գիտական կոնֆերանսների մի մասը իրականացնենք Արցախում, կարողանանք այստեղ կազմակերպել գիտաժողովները, կարծում եմ, որ սա փոխշահավետ համագործակցություն պետք է լինի այս պայմանները տեսնելով, ել ավելի վստահելի կարող եմ սա պնդել։ Նշենք, որ Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համասարանի պատվիրակությունը եղել է նաև Ստեփանակերտի ուռուցքաբանական կենտրոնում։ Արմեն Մուրադյանը նախ որպես մասնագետ է գնահատում կենտրոնի կատարած աշխատանքը, նշելով, որ այստեղ աշխատանքներն իրականացվում են բարձր մակարդակով։ Այս կենտրոնը սուր անհրաժեշտությունը յուրաքանչյուր երկրի համակարգի համար, որովհետև ուռուցքային հիվանդությունները զբաղեցնում են բավականին ծանրակշիռ տեղ ընդհանուր մահացության եւ հիվանդացության ցուցակում ցավոք ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների այդ ճարաբաստիկ ցուցակում երկրորդ տեղում են սիրտանոթային հիվանդություններից հետո եւ ունենալով նման սիրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված ծառայություն, ինչպիսինով հագեցած է հանրապետական կենտրոնը, կարծում եմ, որ շատ տեղին է նաեւ հուսկաբանության այդ կենտրոնի զարգացումը, որի շենքը այս պայն նախարարի հետ տեսանք, նայեցինք եւ քննարկեցինք հետագա ոչ միայն բուժական, այլ նաեւ հետազոտական հնարավորությունները, որտեղ համոզված եմ, որ այդ մեծ պոտենցիալը ներուժը այստեղ կա եւ մենք չենք կարող միայն կիրառական բժշկություն զարգացնել եւ ունենալ ժամանակակից բժշկական կենտրոն, համահունչ այս ամբողջական համալիրի պետք է անպայման զարգանա նաեւ գիտական բաղադրիչը, որ կիրառական հատվածը լինի արդյակ Հավելենք, որ այսօր Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում կիրականացվի բժշկագիտության նոր առարություններն ու նվաճումները թեմայով գիտաժողով, ուր Հայաստանի հանրապետությունին ժամանած մասնագետները կներկայացնեն իրենց փորձը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքում ընթացող ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում հայ ազատվոճայիններ Վալոդիա Ֆրանգուլյանը եւ Գրիգոր Գրիգորյանը բրոնզե մեդալ են նվաճել։ Երրորդ տեղի համար պայքարում Ֆրանգուլյանը հաղթել է թուրք, իսկ Գրիգորյանը հույն մրցակիցներին։ Մայիսի 29-ից հունիսի 11-ը Մինսկում տեղի կունենա Եվրոպայի շախմատի անհատական առաջնություն։ Մրցաշարում Հայաստանը կներկայացնեն 18 շախմատիստ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ երեկոյան ժամերին անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 14, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն։